بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Resul Ekrem Kıblimizdir Mekke herem Beyat verdik cihad üçün Rabbimiz kıl sabit kadem Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Anlatışı bölümünden anlatışımızı başlayınız. Hadafimiz qul sabit qadam, imonimiz rasul akram, qablimiz tur Makka haram, peygamber bu cihad üçün. Rabbimiz qul sabit qadam, imonimiz rasul akram, qablimiz tur Makka haram, peygamber bu cihad Rabbimiz qul sabit qadam. Ulug' Rabbim sana hamda Şırlar bilen makan derdim, sadık iman erkeklerge qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatinglarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda sirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdulkarim va Mücahit Osman Batur'un yetekçiligida elib barimiz. Bugun Hicriya 1935 yili Safar oyining 9 kuni payshanba, ya'ni milodiya 12 oyining 12 kuni. Tuvanda Safar oyining 2 kunidan 9 kunigacha bo'lgan oltishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga bu haftalik anlatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tovandikicha. Olishimizning sirat qismida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi Sizlardan ilgariki mu'minlarning ichida badani temir tag'oqlar bilan tarilib, go'sht paylari, sutxon suvaklaridan ajratilganlar bo'lgan ularni bu ishlar o'z qaytara olmagan. alloh bu ish ya'ni islom dinini cho'qim kamolatga yetkazib shundoq yuqori martabaga ega qildiki, hatto bir yo'lovchi sanodan hazir mavutgacha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ldi lekin sizlar oldiroq qilyapsizlar anglitishimizdan islomiy da'vat qismida ustoz abdulaziz rahmaullohning yoshlikni qadrlash to'g'risida qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz bu qarindoshlarga qilgan tavsiyamiz allohning rahmati bilan xush bo'ling birodarlar allohning bergan ne'mati bilan xush bisharat eling allohning ne'matini shukur qiling shu yoshingizda alloh subhanava taolo sizga o'xshash bolalar boshqa bir narsani g'amida yurgan vaqtda dunyo g'amida yurgan vaqtda hatto u g'amni kimdan o'zining oddiy bir kishilik yani həvəsəylən yürüyən уақытта yoki bizga munosib келдіған kiyim izlab yurgan vaqtda ha yoki bir kayf izlab yurgan базан bozon bozor alloh subhanava әрбір har bir qarindoshni o'zining dinining g'imini yeydigan ummatning кісілер қылып Anlatışımızdan İslami şer kısmında Şam diyarındaki cemaatimiz azalarından bir buradırımızın Ey Abidi İkke Herem namlık meşidesini huzuruna sunumuz. Cehennemin sütünü hiç birleşmeyeydim ağda Bir anın Allah için baskan her kadem Ko'rgunuga bizni agar ay obidi ikki haram Bilsang o'zing ibodatda o'ynab yurgan sabiy shudan Anlatışımızın hicret hatırları ve sergüzeşler kısmında Mücahit Akimiz Osman Hacı'nın sergüzeşlerinin davamını huzurunlarla sunumuz. Rabbimizden izi Allah'ın doğru yurtileşilen birge hareket tepem Allah'a dua kılıp ko'pyoq birodarimizni yeguya ziminga jamlansa mishari askar ta'limini ilib inshaalloh vatan kishi bir kofirdan bir qisosimizni olsak turkiston ziminimiz islomiy hokimiyat qursak anglitishimizning tarix sahifasida mujohid birodarimiz abdulla akaning turkiy millatlar va ularning jug'rofiylik taqsimoti to'g'risidagi maqolasini huzuringlarga sunamiz nupusi bir qadar ko'p bo'lgan turkiy xalqlar Turkiy xalqlar 35 millatni o'z ichiga oladigan bo'lib, ulardan mashhurlari tuvandikcha. Birinchi, Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qiladi. 1998 yildagi sonliq ma'lumotga asoslanganda, ularning umumiy nufuzi taxminan 33 million 708 ming 800 dir. Ikkinchi, Turkiya turklari islom diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan 58 million 739 ming 750 deb e'lon qilingan. Әмәлиятте Түркия түркләренең умуми нüfuзы хәлле көп булып, Европа иттифакыга кириштен ибарат халыкара сиясәт сәбәплек Türkiye Cumhuriyeti öz nüfusunu az ilan kılgan dep qarıldı. Axırda xalqara və rayon xəbərləri. Aziz radiyonluqçı qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Qur'on-Karim yana musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib, ularga koinot mo'jizelari Pərverdigar-ı Teala'nın güzel cemali, ilahi kamalet, rahimdillik ve mihriballık işaretleri ve razımellik tecelliyatlarını görüştüb, ularda hiç qandaq çare tədbir tosalğı bulalmaydığan dərəcədə küçlük bir xil huzur halavət və iştiyaq ruhini qozğıqan idi. Bu ayətlər davam edir, yana müslimanları qarıtılған xitab namələr bar idi. Xitab namədə Allah onlara o'zining rahmati roziligi va tugamas nozun ne'matga to'shgan jannati bilan bishorat beradi va ularga zalim, mustabid kofirlarning pat fursatda qattiq sudlanib barliq huquqidan mahrum qilinganligi ondan ta'tur so'rab opirilib do'zaxqa dum tashlanib do'zax o'tining ta'mini tetanglar deyildiganligi haqidagi ogohlantirish signalini nəhayəti eniq roshan yaratdı. 6 G'alba bishoratlari Yuqorqi amallardan boshqa yana musulmonlar qiyin qissaga uchrab, chatkifa qilgan kunning dastlabidan boshlab, balki uningdan xilali ilgirdan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganlik o'ziga behud xafiliq tepilish yoki nohaq baloi qazoga o'zini nishon qilish deganlik bo'lmasdan, balki İslam davati u yo'lga qo'yilgan tunji kundan e'tiboran jahiliyatning qala qiyofatini o'zgartishni va uning zo'magarlik tuzumini yo'qotishni maqsad qiladiganligini ochiqroq qilib aytganda islom davatining asosiy nishoni yer shari miqyosida bu dinning nupuzini tiklab va siyosiy qurilmasini barpo qilib dunyo siyosiy sahnasida o'z rolini yaxshi joriy qildirib har qaysi millatlarni balki butkul insoniyat jamiyatini allohning roziligiga yetaklash va ularni o'z jinsiga cho'qinishdan yaratquchi bir allohga ibodat qilishga yuzlantirishdan iborat ekanligini nihoyat aniq tushunatdi qur'oni karim bu bishoratlarni birdam ochiq bayon qilsa yana birdam kinoya orqali ishorat berib nozil bo'ladi musulmonlarni har jihatdan chiqib bu kang jahonni tarchilik his qildirgan, hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan ashu bo'ron chaqqullıq kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgirki payg'ambarlar bilan ularni yolg'onga chiqarib, kafir bo'lgan qavmlar o'ttirsidagi majrolarni bayon qilatdi-da, amaliyatda bu oyatlarda bayon qilingan ahvollar Makka musulmonlari bilan mushriklar o'ttirsida yuz bergan ishlarga o'xshab ketadi. Ondan bu oyatlar aşu ahvallarning oxirgi natijasi bo'lgan kafir zolimlarning halok qilinish va bu zamin va bu diyorlarga Allohning solih bandalarining varislik qilish jarayonini tafsili zikri qiladi Qisqasi bu qissalarda Makka kafirlarining fat arada cho'qim mag'lub bo'lib, cho'ng ziyonga duchor bo'ldiganligi va islom davlati umlashib musulmonlar cheksiz g'alabaga erishadiganligi to'g'risida ochiq ishoratlar bor edi mushu mazgillarda mo'min musulmonlarning aman cho'qim g'alaba qiladiganligini ochiq jakarlaydigan oyatlar nozil bo'lgan edi va bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan ular cho'qim nusrat topquchilardir bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir ular ya'ni makki kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan ularni ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'rgan ular azobimizning baldir nozil bo'lishini talab qilandi azob ularning o'ylisiga tushgan chog'da ogohlantiruvchilarning atigini ya'ni atsi nima degan yomon deyilgan edi ular rasulullohga qarshi jamoalardan o'yishgan mag'lub qilinadigan qo'shindir degandek oyatlar nozil bo'lgan edi va abashistonga hijrat qilganlar haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi zulmga uchirganidan keyin alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rlashtiramiz ular biladigan bo'lsa ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir ular rasulullohdan Yusuf alayhissalomning sazgurashtirlaridan so'rab edi. Alloh Yusuf alayhissalomning qissasi davomida mo'nu oyatni nozil qildi. Yusufning va qarindoshlarining qissida so'rg'uchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Qur'on Karim sura Yusuf 7-oyat. Ya'ni Makkaliklarmi Yusufning qarindoshlari mag'lubiyatga yo'l yo'liqqanidek, cho'ng mag'lubiyatga yo'l yo'liqib, oxirida mat bo'lishidi va ular Yusufning fazliga qo'l qo'yib taslim bo'lganidek, bularmu sening fazlingga qo'l qo'yishidi degan bo'lardi. alloh yana ilgiriki payg'ambarlarni tilga elib, kofirlar payg'ambarlarga sizlarni ziminimizdan cho'qim mayda chiqirmiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigoring mundoq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halak qilamiz. ularni halak qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izimiz bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimizdan qo'rqqanlar uchundir qur'oni karim 14 sura 13 14 oyatlar va iron bilan rum o'ttirsida urush portilganda makki kofirlari o'zlarining mushrik bo'lish sifati bilan maslakdoshi bo'lgan ironliklarning g'alba qilishini umid qildi mo'minlar rumliqlarning allohga payg'ambarga vahiyga allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishonadigan alohidligini nazarda tutib rumliqlarning g'alba qilishini umid qildi afsuski urushda eronliklar g'alaba qilib ketdi natijada mushriklar shartlandi mo'minlar yerga qaradi chunki ikki taraf urush natijasidan fol elishib turardi bu çağda Allah Teala muşu bir qancha yil ichida Rumluqlarning cho'qim g'alba qiladiganligi to'g'risida ishorat nozil qildi. Yana bu bisharat bilan cheklanib qolmay, mu'minlarningmi cho'qim g'alba qiladiganligi haqida qo'shimcha ishorat berdi va shu Allohning nusrati nozil bo'lgan kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Qur'on Karim sura Rum 4-oyat Rasulullah mu o'zi bevasta bundaq bishoratlarni aralab aralab berib turatdi. u haj mavsumida bo'lmasin yoki ukaz majinna va yoki zilmajaz bozorlarida davatga turmasin haloyiqlarga faqat jannatning gapini qilmasdan balki ularga o'chiq qilib ey haloyiq bir allohdan boshqa iloh ma'bud barhaq yo'q tanglar nijot topsilar ham buning bilan arablarga xo'jayin bo'lasizlar ajamlar sizlarga al bo'ludi o'lsanglar jannatda podshoh kabi yashaysizlar deydi biz yuqorida utba ibn robia rasulullohni dunyoviy zibu zinnat mol matolarga qiziq turib uning tumurini tutganda rasululloh unga kaskin raddiya berganligini va utbaning rasulullohning bu ishi cho'qim g'alba qiladigan degan qarashni muqimlashtirganligini so'zlab o'tdik shuningdek rasululloh abu Talibning qishig'i kelgan eylaqi quraysh elchilariga o'zining ulardan birla kalima so'zini talab qilganligini ular buningga birlik kelsa butun arablarga shah bo'ladiganligini va ajamlarmu al bo'ladiganligini ochiq aytganligini dedik Habbab ibn Arab radhiyallohu anhu mundaq degan. Men bir kuni Rasulullohni izlab kelgan edim. U Ka'baning soyisida bir chapan yeniga qo'yib, uniga yo'linib soyda o'ltiribdi ekan. Biz mushu kunlarda mushriklarning qattiq xo'rlashiga yo'liqqan edik. Shuning bilan men uningga: "Ey Rasululloh, Allohga duo qilsangchi" dedim. U yeni yotgan yeridan dast turib o'ltirdi. Vaholanki uning chiroyi g'azabdan qizirib ketgan edi andin u mundoq dedi sizlardan ilgariki mo'minlarning ichida badani temir tagoqlar bilan tarilib go'sht paylari sutxon sumaklaridan ajratilganlar bo'lgan ularni bu ishlar o'z dinidan qaytarolmagan alloh bu ish ya'ni islom dinini cho'qim kamolatga yetkazib shundoq yuqori martabaga ega qiluvdiki hatto bir yo'lovchi sanodan azri mavtgacha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ldi. Lekin sizlar oldiroq qilyapsizlar. Bu bishoratlar maxfi, yoshirin bo'lmasdan, balki oshkora hammaga ma'lumlik edi. Musulmon kafir hammasi bilardi. Hatto Asvad ibn Mutallib va uning ham majlislari Rasulullohning ashablarini ko'rsa, ularni ko'z ishorati qilib, mashxar qilib, ana yer yuzining podshohlari keldi. Ular pat arada iron va Rum podshohlarining ishlarini g'alaba qilmoqchi deydi. Ondan isqirtib, chavoq chelib, hurmat qaravullaridek qarshi olgan qiyofatga kiratdi. Sahabi kiramlar oxirgi hisobda jannatdan iborat rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi shonliq porloq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlariga har tarafdan yig'iyotgan qatmuqat zulm sitamlar va talay baloyi ofat va musibatlarni uzoqqa qolmay yo'qiladigan yozning chaqin optipi deb qaratdi uning ustiga payg'ambar alayhissalom sahobalarning ruhini imoniy oziqlar bilan oziqlantirib ilm ma'rifat o'gitish va Qur'ondan ta'lim berish orqali ularning vujudini tozalab turardi va ularga cho'nqur, astoydil tarbiya berib, ularning nafsini ruhiy ustun, qalbi sog'lom, axloqi go'zal, maddiviy qatasdan azod, shahvoniylikka qarshi osmon zamin parvardigoriga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishga yetaklaydi. Shuning bilan bir vaqtda Rasululloh yana musulmon qarindoshlarning qalb cho'g'ini yondirib, ularni jaholatning qorong'u zulmatidan iymon nurining ochiq yorug'ligiga boshlab chiqardi. Rasululloh ularni aziyat kulfatlarga sabr qilish, o't elishga qodir turuqliq apu qilish, o'z nafsiga cho'q tortishdan saqlanish, odamlarda bo'ladigan ochko'zlik tabiatiga xotimi berish qatorliq taraflarda cheng tutatdi. Shunga ular dinda mustahkam, shahvat parastlikdan qo'l uzgan, haqqoniyat yo'lida fidokor, jannat behishga mushtaq, ilm ma'rifatga tashna, din o'ginishga qizg'in, o'z o'zidan hisob kitob qilib turadigan, bo'lmag'ur o'y xiyol va yomon tabiatin tizginlaydigan, hissiyoti ustidan g'olib kelalaydigan, har xil egiz-pas davolg'ush va to'lqinlarda o'zini kontrol qila oladigan sabrlik, eg'ir temkin adamlardan bulup yetişip çıkan idi. شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنها وسيروا وسشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا وسشروا الدنيا Aziz radio anlıqçı qarindaşlar, diqqətinizlər Ustaz Abdulazizning da'vatida bo'lsin. Har bir qarindoshlarga qarasak birodarlar bu qarindoshlarimizni cho'ngi o'ttiz olti yosh bo'lsa ustiga yigirma yoshdir demak alloh subhanava taoloni ibodatida to'plangan bir to'p yosh yigitlar inshaalloh kishi o'n sakkiz yoshdan o'tib ketgandan tortib qirq yoshga yigit hisoblanadi birodarlar mana Yani kütüncü cihat meydanı karanla muşeş tepsiler. Demek bana bu Allah'ın bergen bir nimeti. Yani bu yaşlap Allah subhanahu ve ta'ala İbrahim aleyhisselam'ın kısını bayan kılgan vakitte yani İbrahim aleyhisselam bu buttarafların buttarın çakaletkendiğin kiyen çoğun butlan boyuna palsan esip koydu. Şu vakitte bir kelip karasa bu çakılgan. çakalgan. kim bunu kıldı? Digen vakit olaydı ki kalu semi'na ابراهيم әйттіки біз бір жігіт ол әйттіки біз бір жігітнің ибрахим деген бір жігітнің бұларны тыллап атқанлығын бұларны тылға алғанлығын аңлаған деді демек алла субханала тағала жігіт деп атады бұларды әсхабын кәп яғни бұлар әйні уақытта zalim padişahını aldırıp durup, alloh subhanava taolo shu qavmning cho'nglarining azobtirdan bir turkum yoshlarni maydonga chiqarib qo'ydi birodar mana buni hammasi yosh yigit deydi hammasi yosh yigit deydi yana o'n sakkiz yoshdan qirq yoshga o'tirsa deydi birodarlar demak mana mushu yosh mana mushu yosh agar alloh subhanava taolo ne'mat qilib bergan bo'lsa har bir qarindoshlarga shukur etadigan yosh birodarlar rasul sallallohu alayhi vasallam sahobalarni ichida rasul sallallohu alayhi vasallam 40 yoshda vahiy kelgan He? Ve hikayede vakitte iman etkan Ebu Bekir Sıddık 38 yaşta var anlarında. Eli radiyallahu anh küçük yaş valitti. Osman İbni Affan yaş yigitti. Ümer İbni Hattab yaş yigitti. Übeydit, e, Ebu Übeydit İbni Cerrah yaş yigitti. Seyyid İbni Ebu Vakkat yaş yigitti. Abdurrahman alloh subhanava taolo ya'ni o'zining payg'ambarining orqali bayon qilgan o'zining qiyomat kuni o'zining soyasi ostida soyasi yetti kishining birsi shabbun nashaati ibodatillah allohning ibodatida o'sgan yosh yigit yana qiyomat kuni soya yo'q quyosh bir mil miqdorda kishining bishi ketib turgan vaqt butun insonlar taligan hatto ba'sining hushiga kelgan ba'sining tizig'i kelgan ba'zisining bilik kelgan ba'zisining og'ziga yuzgan tag'in shunday bir holat bu kunning uzunligi ellik ming yilga teng bo'lgan bir kun birodar insonlar hufatan uratan g'urla mushunday holatda yig'ilgan yalang yalang yoq beshi uchuq yakka xatmi qilingan holatda yig'ilgan shunday bir kun shu kunda alloh subhanava taoloning rahmatiga erishib arshning tagida saylaydigan yetti kishi bor birodarlar yetti yetishiva alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni o'zining foizini sayda qilgan yetti kishi bor bu yetti kishining birsi shobbun nashaati ibodatillah allohning ibodatida o'sgan yigit birodarlar shu kunda saydaydigan kishi allohning ibodatida o'sgan yigit demak alloh subhanava taolo mushu yo'lga bizning yosh holatimiz tanlagan bo'lsa birodarlar bizning mush yeshimiz tanlagan bo'lsa yigitligimizni tanlagan bo'lsa allohga shukur aytili birodarlar inshaalloh alloh subhanava taolo xohlasa allohning ibodat etgan inshaalloh yigitlar qatoridan bo'lamiz birodar alloh subhanava taolo o'zini aytishini tagiga saytadigan yana yigitlarni qatoridan inshaalloh qolsin yana bu yerda qiri kishilarning diniga qaytishi qiri kishilarning taqvo bo'lib ketishi yaxshi lekin yoshlarning qaytishi bekrak yaxshi bo'ladi yoshlarning qaytishiga ko'plik yaxshi birodarlar chunki qirqishlarda endi ajal yiqilishib qoldi uningda o'zini ilgari o'zini qistaydigan ba'zi bir kuchlar shahvat kuchi nafsoniy kuchi yo'qoldi kesildi buni asta o'zligidan taqvolab qoladi lekin yoshlarda ko'p birodarlar hamma narsa tayyor turgan holatda shuni tashlab allohni ibodatiga o'tgan bo'lsa inshaalloh bu allohning bagan mehnati birodar allohni tanlashi birodar Yani bu yaşta elhamdülillah yüzünün yine bulup mu cihat meydana kaygan karındaşlarımız yüzünün hayatını Allah'ın yolu atak kaygan karındaşlar inşallah Allah'ın ibadet etkin jigitlerden beraber. Yani şu karındaşlara kılgan tavsiyemiz Allah'ın rahmeti olan hoş olan biraderler. Allah'ın bazen nimeti olan hoş bişaret olan. Allah'ın nimetini şükür kılın. Şu yaşınızda Allah subhanahu wa ta'ala sizge okşaş dolla boshqa bir narsadan qimmat yurgan vaqtda dunyo qimmat yurgan vaqtda hatto uyg'onni kimni o'zining oddiy bir kishilik yani havasi bilan yurgan Ya ki o'ziga munosib keladigan kiyim izlab yurgan vaqtda ha ki bir kas izlab yurgan vaqtda bazan baza Allah alloh subhanava Taala her bir qarindoshni o'zining dinining g'imini yeydigan ummatning g'imini yeydigan kishilar qilib qolmoqda birodarlar bu allohning ne'mati birodar buning alloh shukr etishlik bu ne'matga Allah'a şükür et, şükür et burada. Bir yerde biz şükür etadigan nimet, birincisi Allah subhanahu wa ta'ala şimdi kılıp sallattı. Hem Allah subhanahu wa ta'ala imanını bergenden kim bizi hicret nimetine muvaffak kıttı beraber. Yani hicret nimete Allah subhanahu wa ta'ala üzerinin peygamberlerini tallagan yol. Hicret, Nuh aleyhisselam üzerinin kavmini edip kimede çıkıp gitti, özü dedi. Onun için karasanglar, İbrahim aleyhisselam ayağından çıkıp gitti beraber. saran edip çıkıp gitti. Üzülen başka kişi şey yoktu. Ailesine de birinci hicret kılgan kişi İbrahim Aleyhisselam'dı. E, İbrahim Aleyhisselam ailesine çıkıp gitti. Musa Aleyhisselam kavmine çıkıp gitti. İsa Aleyhisselam kovlandı biraderle. Allah subhanahu teala asma hafif efendim çıktı. Unudum başka Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti, sahabının hicreti, hemme alimden. Demek Allah subhanahu teala sonundaki ikinci nimet bizimle hicret nimetini verdi biraderle hicret nimeti. Kimki üyüdün Allah Allah'ın Resulü'nden çıkan bolsa, eğer şu yolda yok, bunun özel köyden bolsa inşallah fakat vaka ecruhu alallah. Bunun ecri Allah subhanahu wa ta'ala'a. Böyle bu kişi, attın üzerindeki putunu kuvvettir bu kadar çekten bolsun. Böyle bu kişi katlaş ve kas vefat etken bolsun. Böyle bu kişi çeyençekler vefat etken bolsun. Böyle bu kişi şey, Kisel karvatı yetip vefat etken bolsun. Böyle bu kişi şey, cengde şehitler etken bolsun. Hey ecri Allah. ما نفس نعمتك طلبت برادر شو هجرت نعمتك طلبت الله سبحانه وتعالى özünün peygamberini tallagan yol burada. Peygamberge bergen yol. Şu hicret nimetini Allah subhanahu wa taala istek bizge beripti biraderler. Eğer muhacir şu yılda vefat olup ketse bunun esli cütü bilen şu hicret kılgan cayının otturası ölçüledi. Şu arlıkı karattırıp ecir verilirdi biraderler. Yeni bir hoş bir şeref ilanlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem yüzden biradette imom ahmad rivoyat qilgan hadisda qiyomat kuni shunda bir to'p kishilar keladi dedi bu kishilar jannatning darvozasini chekadi ya'ni kishilar hisob berib vaqtda jannatning darvozasini chekadi jannatga muakkal farishta aytadi sizlar hisob berdinglarmi deydi biz nimaga hisob qanday yashagan bular biz dunyoda qilichlarimiz tashlangan Buna gayetledi cennet kiranlar deyilir. Cennette aramalıdı. Kırık zul buna aramalıdı. Bu vakit şile hesap meydanı hesap bir vakkan Allah subhanahu wa ta'ala sünnetmek Allah'ını veradi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yana bir hadisinde cennetke birinci ulup girdik Allah'ını bayan kılgamakta gırıp muhacirler dedi biraderler. Yemutuna ve hacatuhum fi kulubihim. Buna vafatı da hacetleri kalıplarını kırk baladı. Nurgullarının hacetleri ada olmaydı biraderler. Mana musul cennetli bir zübat kirdi kaldı. Hoş bir şaret elan olarak. Allah subhanahu wa ta'ala en şu nikmet kitallaptı zarar. En şu hicret kitallaptı. Yani imamın ikinci yılı olan şu hicret kitallaptı birader. Bilip Allah subhanahu wa ta'ala benzerini tanlasa bunun kalıplarını karab tanlaydı biraderler. Bunun namı karab tanlamaydı. Bunun diplomu karab tanlamaydı. Yani bunun ismiga qarab tanlamaydi shakliga qarab tanlamaydi qalbiga qarab tanlaydi birodar alloh subhanava taolo o'zining payg'ambarini shundoq tanladi abu bakrni shundoq tanladi umarni shundoq tanladi birodarlar agar alloh subhanava taolo har birimizni shundoq tanlagan болса ikkinchi bir ne'mati birodarlar bugungi kunda biz cihat diye kol. Adli kişilerin kılısını emas, hatta ulemaların kılısını kılısını. Bəzi kişilerin aldığı cihat degen sözünü tılgasınız, ezetlilik kaladığın bir kunda, yani kişilerin kılısını üçüp ketken, kitaplarının batlarından üçüp ketken, hutbelerden üçüp ketken buradırlar, mescitlerden üçüp ketken bir kunda, Allah subhanahu wa ta'ala en şu ibadette kılışma sözünü tallaptılar. Yani üçüp ketken bu, bu söz. Hatta kişiler xuddi бір yengiliq yengiliqdek sezildi yeni бір narsani anglayotgandek sezildi xuddi bu gapni bugun biz keltirib chiqargandek xalqni qarshi biz tortib yotgandek xuddi rasul aytsa biz qilmagandek rasul aytsa manga ellik nechi qush nevatgan birodarlar ellik nechi qush nevatgan rasul sallallohu alayhi vasallam shu fazilat bayon qilinmaydigan yo'q birodarlar sahobaning demak mana shunday jihod shundoq ibodat lekin shu ibodat zikr qilinsa bugungi kunda insonlar ajablanib qoladigan bir kun mana shu kunda alloh subhanava taolo sizga bizni shu ibodatga qo'llabdi birodarlar shu ibodatni turg'izdigan shu ibodatni yana ado qilishga tanlabdi birodar nurg'un insonlar bundan mahrum nurg'un insonlar bundan mahrum biz ilgirki vaqtida rasul alayhisalomning siyratdan o'qib qolsak yoki tarixda o'tgan mujohidning qutulini o'qib qolsak qancha arzu qilgan bo'lgandik men shuning qatorida o'qib qolsam shu deb ya'ni shuning Мені o'qib qolgan bo'lsam shu men biling olloh sizni qildi degan birodarlar olloh sizni qildi mumkin sizdan arzu qiladi chuqur arzu qiladi birodarlar o'sha kunda bir kunda butun dunyo kofirlari rasul alayhisalom xabar bergandek taraf tarafdan qo'l suzadi xuddi qashidik tomoq qo'lini suzgandek shunda qo'l so'z tashlaydigan vaqtda insonni bu yordamsiz yarimsiz tashlab butun dunyo qo'rshab vaqtda шулыға қарсы тұрған шөл кісілердің қатарында итмен болып қалсаң деп арзу қылады бірадар арзу қылады бірадарлар бұл арзу қылған бір күн бұл арзу қылады бұл күн бірадарлар мұсында ығыршылық күнде мұсында ығыршылық күнде яғни дин үшін диннің нұсрет үшін тұрыштан арынып қалған кісі әлбетте бір күн кешіккенге бір күн пұшайман еді бірадар бір күн кешіккенге бір күн пұшайман еді күн мына шында мейдан алла субханала тағала bizni kıptılar. Yani Allah yani şu karvandan bizni arıp koymakta braderler. Bu karvan yani biz kıptılık emez. Belki talış itilip manatkan karvan braderler. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sizge açtı yok. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dininin bizge açtı yok braderler. Bizde kişi açtı yok. Eğer biz yüzümüz öğretsek, eğer biz akımız karaydıgan bulsak, Allah subhanahu wa ta'ala şunda bir kavmini keltirdi braderler. ثم لا يكونوا أمثالكم ulartilarga o'xshash bo'lmaydi dedi alloh subhanaa taolo bizga hajni yo'q balki bizning hajimiz bor birodar balki allohning diniga bizning cenneti gibi bizden jannatiga bizning hajimiz bor allohning fazilatiga bizning hajimiz bor birodar shuni shuni ki bu jihod mana bu kunda biz kirayotgan mana jihod mana bu nimet ne'mat birodarlar sezgan kishi sezadi sezmagan qalb sezmaydi bu nimet. Allah Subhanahu subhanava taoloning bizni bu kunda misyaga hozir qilishi ne'mat birodarlar nurg'un kishilar yana bundan mahrum qoldi hatto nurg'un kishilar o'ylayolmaydigan qilib berib qoldi birodarlar hatto qalbi o'ylabmi boqmaydigan bo'lib qoldi dunyoning nurg'un fitnalari bilan nurg'un o'zini qiyinchiliklari bilan qiynaydidanda lekin o'ylayolmaydi qalbi kelib qolmaydi ba'zi kishilar ba'zi kishilar o'ylashim yetolmaydi birodar lekin alloh subhanava taolo kulübelerin düzülmüş meydana. Yani bugungi kunda Alloh subhanahu va taolo sizlar bizni o'sha maydonga qildi. Tarixga qarang, musulmonlar tarixiga qarab turgan birodarlar, ilgirki tarixda yoki ma'lum bir devlet davlat bilan bir davlat urushgan, ma'lum bir kufr Ya ki musulmonlar davlat urushgan, yoki musulmonlarning beshida xalifa bo'lgan, yoki musulmonlarning beshida sulton bo'lgan, yoki musulmonlar yana bir zimini bo'lgan. Lekin bugungidek holat butun kofir harfi hammasi yana bir yangidan qo'l chiqadigan manda holat tarix jamiyati musulmonlarga zilmi yo'q holatni tarix jamiyati birodarlar hatto murtadlar ham buni qarshi qo'ygan manda holatni tarix jamiyati mana shu kunda inshaalloh mana mushkunda alloh bizni qilganlikqa shuni bilinglar birodarlar kechikib qolganlar bir bir kun kechikkiniga bir hafta kechikkiniga cho'qim pushaymon yeydi birodar hasratlanadigan kun birodar shuni man ne'matdan qadrini bilanglar mumkin qanchalagan qarindoshlarimiz ilgi nurg'un nurg'un orzu umidini tikkan bo'lg'iydi qalbiga nurg'un allohga va'dini bergan bo'lg'iydi agar yetkazsa bo'lsa bunda anda qalbiga nurg'un tikkan Bana Allah yetkisi birader. Şeytan sizi küçük gözetmesin. Bana Allah yetkisi birader. Allah endi siz yani kalbiniz, derdinizge vapa kılın birader. Allah'tan marmar karvandan arılıp kalırsın. Yani arılıp kalırsın bana kılın birader. Allah'ın bizge hacdi yok. Eğer Allah saklasın ki, eğer biz kendimizge öğrenilen olsak, Allah subhanahu wa taala'nın bizga hojati yo'q birodarlar bizdan yaxshini Alloh keltirib qo'ydi birodarlar balki biz hoji ya'ni shu kunda Allohning dinini tutguvchilarning qatoridan bo'lib qolsak mushunday kunda Allohning jihod ibodatini qilguvchilardan bo'lib qolsak mana bugungidek kunda Allah uchun o'zimizni yani atab chiqqanlarning qatoridan bo'lib qolgan bo'lsak bu ne'mat birodarlar shunga shunidan hazar qilingki bu bir ne'mat siz ne'matni ustida turibsiz Allah şükür qılın birincisi. Qaçınki Allah şükür qılsanız Allah nimetini ziyadə qılıb durur. Yəni hazır qılın ki bu nimetdən ayrılıb qalışdın bana. Allah saqlasın ki Allah qalblarını to'sib qo'yishdi. Bu nimetdən ayrılıb qalblarının to'silib qolishidan baradir. Yana buni xabar qiling. Sahobalarning qanchasi Badr g'azotida qarshi qatnashamadi birodarlar? Badr g'azotida qatnashamadi. Lekin masalan qatnashanmaganlardan anas ibn nazir badr g'azotida qatnashanmadi birodarlar shu qaytib kelgan vaqt aytdiki я meni musulmonlarni birinchi shu g'azabdan мені тусап dedi hasratlandi bir dilek bugunni inshaalloh qilib qolganni hasrat chekib boradi yoki dunyoda hasrat chekidi yo qiyomat kuni hasrat chekidi boradi shuni hazar qiling olloh sizni shu yerga qadamingizni bostirgandan keyin shu yerdan qadamingizdan qiynab ketishidan boradi hazar qiling ya'ni bu jihod bu ibodatlarning eng ustuni zurrati sanamil islom islomning eng ustin chuqisi chuqiga chiqqan kishi şey, rost үстін бүтін елін жақсы көреді лекин немеге назар қылыш керек бірадарлар жықырып кетті басқа жықылған оқшамайды жықылса тәк түсіп кетеді бірадарлар аңғы түсіп кетеді шұныңдан назар қылаң бірадар бірінші ойлап алдыменен үзімізге тілейміз өзімізге сабаттық тілейміз мұны шұныңдан назар қылаң сіз бір құқының үсті деп кішісіз бірадар аллах тағала ибадатның үстін кісісіз иншалла әмме тарапын жақсы көресіз лекин жықылсаңыз аңғы түсіп кетесіз Мені шуға Аллах Субхану Ва Таарадың шүні тілейміз бір адам. Аллахтың сабатлық тілейміз бір адам. Бұныңын арылып қалесен, әзір сұраймыз бір адам. Яғни панақ сұраймыз Аллах Субхану Ва Таара. Демек, Аллах Субхану Ва Таара шу ешімізді, шында яшылығымызды, біздің ойнап жүрейдіған, қиялсыз жүрейдіған, шында вақтымызды Алла бізге бұны берді. Нәтижелеріміз ойнап тапқаны бір адамда, бүгінгі кезек, мәселен, дин ғымыды ғымыды өлтіріп ummatdan nima o'ltiribdimiz jannatni xiyol qilib o'ltiribdimiz agar boshqalarda bo'lgan bo'lsak meni shular o'ltiribdik birodarlar meni ish o'zimiz tuzdirib kirayotgan bo'libdik hiç hech foydalanmaydigan bir ish bilan mashg'ul bo'layotgan bo'libdik Allah subhanahu wa ta'ala bir qoldirib qo'ygan kaldırıp gitken mesela ticaretinizin hükümden beraber, kaldırıp gitken yurtlarımızın hükümden beraber, kaldırıp gitken mekteplerimizin hükümden Allah şu bilen bir hadisle bilen ki Allah'ın yolunda bir nesini terk kılsa Allah subhanahu ve taala yani bunun onun yaxşısını almashtırib beradi dedi birodar. Şunu terk kılgan birodarlar Allah için terk kılgan bolsa hükümlüsün birodar. Allah subhanahu ve taala halasa inşallah Allah haladı. Allah almashtırib beradi. uningdan yaxshini albatta almashtirib qo'ydi birodar shuning qalbinglar iymon bo'lsin birodar biz olloh uchun tarif qildik tarif qilgan narsani olloh uchun tarif qildik albatta olloh bizga bunindan yaxshini almashtirib qo'ydi oddiy bir misol allohga misollarni angustini birodarlar oddiy bir misol shundaydir sehiy qarindishingizga ya'ni sehiylik ko'chib turgan bir qarindishingizga bir hadyani beraman O sizga albatta undan orqasini qaytarib beradi birodar alloh subhanava taolo sehiylarni yana sehiy nerdlarni yüksek derecede Allah subhanahu wa ta'ala'nın dergahıdır. Elbette Allah subhanahu wa ta'ala bunun uçma katılmış kadir meradır. Sonra siz derginizden Allah için terk kılgan nersinizden kuşanmınan. Çünkü sizge kelgen bir fırsat terk kılavaldınız burada. İnşallah Allah onu yakın anlaştırdı. shuni bir narsani tark qilish to'g'ri kelib qolsa shunda bir fırsatı bilemedim. Allah için terk kılıçını bilemedim. mumkin burada fırsat gelmesi mümkün. Terk kılıçını Allah alloh uchun inshaalloh alloh Aziz radiyallahu qarindoshlar, diqqatinglar islomiy nashidda bo'lsin. Görgünündə bizni əgər ey abidi ihtiyərəm Bilsən özün ibadətdə oynab yürgən səbit yudəm Yürsə bir onun atları batın içə çarçap erib Çanqıymaqda atlarımız himlə yasab keç dağardəm Yürgünde bizni eğer ey abidi ihtiyar Bilsen özün ibadette oynap yürgen sevişudem Yürse bir anın atleri batıl işe çok çok gelip Çakımakta atleri bizimle yasak keştağ edem Yetimlərinin duçanaqları göz yaş bilan yuyulğandur Yuyulmaqda bu quzmayda cihad işra qanlarda Yetimlərinin duçanaqları göz yaş bilan yuyulğandur Yuyulmaqda bu quzmayda cihad işra qanlarda Uçur hidrətsiz yabulsu biz götürəm çağırlar Çəçiğimiz çapuzallar bizgə əmər, bizgə məhər Uçbu hidrətsiz yabulsun bizgə tüpraq çağırlar Çəçiğimiz çapuzallar bizgə əmər, bizgə məhər جهنم نفسنی بلش ما دماغدا برانم جانی بلن الله شباز قدم جهنم نفسنی اجبرلش ما دماغدا برانم جانی بلن الله هر قدم Çocuğunu da bizi eğer ey abidi iki haram Bizar o'zing ibodatda o'ynab yurgan sabiy shudan Ko'rguningda bizni agar ay okidiyaram Bizar o'zing ibodatda o'ynab yurgan sabiy shudan Yursa bir ağlatli ribatil içre çaçak irip Çalki makta atlerimiz himle yasap geç dağarda Yursa bir ağlatli ribatil içre çaçak irip Çalki makta atlerimiz himle yasap geç Kimler oldu çaraplayı gözyaşıyla yuyuldu Yuyulmakta boğuz meyledi maçla kalada Kimler nuru çanakları gözyaş bilen yuyulgandu Yuyulmakta boğuz meyledi maçla kalada Ushbu yigitlar sizga bo'lsin bizga tuproq jag'obarlar Chakchirig'im buzcha to'zallar bizga ambar bizga malham Ushbu yigitlar sizga bo'lsin bizga tuproq jag'obarlar Chakchirig'im buzcha to'zallar bizga ambar bizga malham cehennem yok seni Birleşmiş geldim ağada Firavun'un sahibiler Allah bütün bastan hep hedef Cehennem yok seni Birleşmiş geldim ağada Firavun'un sahibiler Allah küçük bastan hep hedef Aziz radio anlıqıç qarındaşlar, dəqiqtinlar Osman Hacı Akının de bolsun. Bu gips degen pek bir adamı bir yaran satqan nəsəyə şulan bir ayını bək dəst toşqazdım bu gips ilə. Bir aydın kişin muhabiratı sordum mən bu paçqanın gipsini avutdan təməz qanladı. Sorsam o Менің пачкам таңған доқтын тапылмай, башқа бір доқтырдың сұрапты ке 15 күн тұсан бұл гепіс яны бияды. деп шында депті дегені ке мен бір айын тест тош қазған екен бұл доктор әмді емі бір ерім айтылсын депті оқымайтқан доктор чағу деп пачқанның гипсіне әуі тышқай ала келдіңіз әмі деп шында гипсіне чуылсам азырақ чуылып чуылғылды мұны шында аялыны ұмбыны әкіп бұны чеқіп әліп алтыны ұшырып десем андақымызды сәуіксіледі мұны ұмбыны әкел деп пачқанның гипсіне чықып аттым ұмбыны чілеп az alınmıştır. Lançak ötüp körsem bu aşı burun zidin bulan diken sinip ketiyor. Kanlı uyutkarlar. Paçıkam şunda iş yok. Sakaymattım. Yeme ağırıp gitti. Şunun ulan üç gün öyle oturup bir ay 20 gün <laughs> evitirsalar Gipslab mashinaga sep minga ketdi u putamni giposlatgan doktorxonaning atrofida urush boshlanib ketdi u qilibdi shu bilan atrofimizga o'qli tushkildida shu bilan biz uddami ashyoda tudoq undan keyin ozroq yo'l eshitildi ekan shu үйге қайттық ғой тәсбих киіп болдық бұрын оңай киіптік баған оңай баған келген чағда ішкі сағаттан артық жол маңыптымыз ақы өзі шұндақ алланың рахметі білән пұттарымыз сақиып кетті зақми болғанда еніңіздікі ішкі үмтір еніңіздікі енді бір адам шейіт болды ма шұмай шейітлап кетті шұндақ қылып ішкі адам шейіт болды ма шұндақ қылып ішкі адам шейіт болды мен білән енеби бұрадырымыз ығыр зақым болды shu vaqtida begonachiga odamni ko'rib qanday vaziyatda borligini so'radi bu birodarimga butib faqat yordam qilolmaganligim ichim sirinda yana bir tarafda bu kofirning mo'yinda musulmonlarni har xil usuli bilan Munda ötüp, hatta ki hemme yardımdan arıp bizni şunda qanıkını inşallah bizim bir Allah bir kuş kuvvet ve kafirini bir ötüp İslami bir hakimiyet kursak, mühündağın kafirini inşallah bir kısasımızı alsak diye hissiyatlı geldim uçağlar. Hazır mı oylatkınım, vətəndə məsələn nurgun buradarlar var, biz dinini yaxşı düşünübmiz de, şunda oturup biziyə cihat qılmayıtqan, hem cihat qılğallığa yardım qılmayıtqan, hatta ki hicret ziminiga Manatqan biradərlə olsun, o müşəyədə durunla işini müşəyədən başlayıbınız deyəndə oxşaş bəzən bir ərzi məsləhətlərini qıb yandırıb şunu axıtqan. Mən oylatmən inşallah hazırmı Allah dost biradərlərimiz bir hidayət versə, həm biradərlərimiz həm özü Allahın doğru yol tiləş ilə birgə hərəkət qıb, həm Allah dua qılıb, köp yaq biradərlərimiz bir hicrət zəminə cəmilənsə, müşəyədə əskər təlimini eləb, inşallah vətən kişi bir kafirlerin bir kısasımızın asak ve bir gün Türkistan zeminimiz İslami hakimiyet kurusak da muhimde hazır mı? Yani bir kıtımlık zahmi buluş ceryanı kanal olan değil. Yani bir kıtım zahmi buluş ceryanı kullukta bir cemaatinin ki emre şükürden olan. Cemaatinin muttisi Abdülaziz yeni bir emrinin ki harisi Yusuf Qasım деп qo'ydimiz endi bir birodar байды, Xolid dep Бәш bilan biz e, bir maslahatlashib o'tirgan bir ishni o'tirgandan біздің bizning bu maslahatlashib o'tqanimiz xuddi vatanga qilsa bir soyliqdek bir yan bu jospaka olinib кетті shunda o'ldin 3-4 minut o'ldinlar lalamda paranglashib o'ltirdik dong dong jini jashnanki burunqidagining otgan ovozi anglandi anglangandan keyin man onamdan qo'pib taqriban 9-10 metr yer qochib ketdi in onguchi jasning hushdi va qishimga kelib qolganda ma'lum bo'la qoldi shunda yotdim yetishim jasning bombasi tushdi tushib patladi undan keyin kilmashir o'qidim la ilaha illalloh muhammad rasululloh Şunda bir qatım oxuplab tursam bizniki Abdul Ezdigan şeyximiz "Ey Allah, özün sağlığın inna lillahi və inna ilayhi raciun" deyə nəhayət təslikdi deyə "Ey Allah, özün sağlığın" deyə avazı təsləb getdi. Şunun bilan mən yatdım. Bir 2-3 minut yetib olğan üçün namaz yaxın boldumu nə edib putlarımı yığıb sunub baxdım. Üzə bunda dumiyət dağladım, inqimində enişib baxdım. Et biyim ağğanda qıldı. Şunlar mən zəxm olmadı məndə də Oldum qoşunda qalasam çapınamda yeniden qan chiqib o'tiribdi. Shuna çapınamning tashnig'ini qo'limni tursin azab besib olgan bo'ldim. Yana qan chiqibdi. Shunga men o'yladim biz mashinada kelgan ya kelishdi. Raqib Yusuf Qasim degan Ramollarning Haris birodar mashinaning qishdi. Qolgan burniyoq bo'lsa mashinaning qishdi o'tirdi. Qaldi birodarlar shehidlar ketdi vallahi. Abdul Azizning ovozi pastlab ketdi. Ovoz anglanmadi shundan. Әді маң бәді бірден тұсам қан сұрап кеткі дейме. Машиннен қешкілеп ке құланды машин не дұқтырғы барай мүке деп шында бір өзі болдым. Шында ғылап онамдың қопсам жасын түбімізді ұшчылығы ені ұмысын болды яттай деп. Тәқрибен 10 минут әтірапты яттым. Яттандың кейіні ән кеп жас ұшып тұсын біздің қешімізді беріп полную кутрап машина салды унун кейинен мени машинага сеп эп кетти машинага селеши мен дедем олга менинки куланымдан шунчалык кан чыгып турурлук куланны чеккен яна ярылга яна чигип кап куланны сен үстүн кутрап болтугун деп шундадым shu vaqt qo'limning barmoqlarini midirtib boqsam kichik chaymoq qulam midildan qolgan barmoq asos midilimini qulamni ansar qulamni chakdi uni ko'tarib oldi meni mashinada yotqizdi yani doktorxanaga olib bordi doktorxonaga olib borib ikki uch minut o'tapti әкелді. abdulazizni akeldi abdulaziz shehidlab ketibdi ekan shundoq qilib unga doktorlik kurab meni qulog'imning uchtal tumur uzilib ketibdi boshqalarni anglashimcha soat atrofda operatsiya uch tumuri uzilib ketibdi bir oilada bir yaxshi ma'lug'ida bo'ldim uchala qanjiq irib ketibdi ekan kim ansar birodarning qonlarini soldi abdulaziz vallalam u yerda shaytondan boshqalar deb turishdi sog'aygandan keyin men ansar birodarni soldim u chog'da qur'onni o'qidi mishada hofiz bo'lgan birodardi qur'on tilovat qilibdi past qildi o'tdi yo'llig'i borganda hmm. shaytlab ketgan taqriban bomba portlab taxminan yarim soat atrofida zahmalik holatda tug'iladi man bu doktorxonada ushim kelib so'rsam uchog'dan udamullaning shehidlar ketganligini hali yusuf qasi bizning birodar debdi bu damullamninki shehid ulab endi birodarning bipachiqi uzilib ketdi ham turgunda ketamdi ikkinchi qatim zaxmiy bo'lgandimi shu ig'ir zaxmiy bo'lgan va keyin shahid bo'lib ketgan shu birodarlar şəhid buluş aldıda Allah'ın kəlimisini zikr tutduğunu görübsüz. Bunundan qandaq təsiratlı boldunuz? Benim vətənlərdə olsaq, insan qanda işte hayatı demək məşğul olsa, bir fırlap qalan çağdama şu nəsə isə kip qatken. Masalan, ba'zan kasallar sababidan operatsiya qilib, jarayonda yuvish qilgan birodarlar, bu muzikni jiq anglat qolib, uning gapini qitman. Masalan, pakyaq yaxshi birodarlar bo'lsa, uni zikr etib qitgan. Niyadagi mujohidlar ko'pincha tilni zikr qilish bilan o'tkazgan degan vatanga o'xshash lavlaha mundoshlar bo'lmag'ach qilmayapti. Ham biyaniki vatanda har qancha biz taqvolik qilgan desakmi, ko'chilib o'tsak boshda ayollarni mo'yintab ko'rib, haromni ko'rinib qotgan. Shunga yerde bizim takvalık nasıl bu şekilde etken bir yerde olsa bu ensarlı hem 7-8 yaşında kızını perdik İslami islomiy kiyimni kichigini kishib yurgandan keyin bu ko'zimiz haromni ko'rib qatgan yo ba'zi uchida muzikani quloqimiz anglab qatgan bunda holat bo'lmagan ekan yana bir birodarlarimiz hayotimning oxirida la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb kalimani keltirib bergin deb duolarda duo qilib yana amli කයාත දුමුෂලා ඉලාහ ඉල්ලා මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ වලම් තදවම්ලක් tilni zikri kundirayotgan bo'lg'achqa uni hayotininki oxirisini alloh bu shohodat kalimasini alloh keltirib bitgan yana birisi bu vatanlarda yaqin yo'qlarimiz urug' tuqqanlarimiz qozoq bunga jiddiy musibatlanib pek bir içimiz ağır etti bir yerde hemimiz şehadetini arzu kılıp çıkan boğaçka. Buradarlarımız şehadet tapkanga anamboz birodarim shahodat topdib ko'nglimizninki bir yerda xushal bo'lsaqmi yana birodarimiz hayot bo'lgan bo'lsa islom uchun munda munda munda xizmatlarni qiladi bu jihod zaminiga birodarning bir tas kelishi yana nurg'on birodarlar bu qur'ondagi jihod oyatlarini va hadisdagi jihod hadislarini ko'rgan bo'lsin bu amal qilmay bu yerga chiqmagan birodarimizning soni oz bo'lg'achqa hayot bo'lgan bo'lsin shu birodarimizni islom uchun munda munda bir xizmatni bunday musulmonlig'a bunday islom бұны ойлысақ deb ko'nglimizning bir yerida buni o'ylasak yana bir yerda bu qarindoshimiz shahodat topdi deb bunga xursand bo'libmiz yana musibatimiz lekin shunday bo'lsin vatandagidek urib ziyoda musibatlanmamizkan chunki bu vatanda afg'onistonga chiqsaq lekin біз бір deb chiqabatdagi bir yarim yıl kadar bu ansoni tilini faqat o'rganyaptimi yo ati shaytulam yo o'rgin shaytulam shaytlab ketishi mümkün. bu tilni o'rganmayman o'rgansam qachon manga shaytlab ketsam bu asqatmagandikin deb شۇڭلارمۇ بىرىنچى قېتىم زەخمى ئولدۇم، ئىككىنچى قېتىم زەخمى нұрғын ئۇناقدا نۇرغۇن ئەمەلىيەتلىكى باردۇق. ھەتتاكى بۇ قۇرئاندىكى ئىنساننىڭ ئۆمرى ئازراق ئۇزالمايتۇ, قىسقالىپ قالمايتىمىدۇ دېگەن ئايەتلىرىنىڭ يەنە ھېدىستىكى باتۇرلۇق ئىنساننىڭ degan hadisni vatanda bu e, yerda bu ma'noyi yetdim. Chunki agarda bu kofirning o'ylaganiday Біздің мындай шейт кылас болды, біздің азыр эмне жаатты деп үстүн bizde бизге оддий курал болсо bir havadın bombardıman кылган биздин bundan qattiq үстін. Yani şunda üstün olsun bu canını алла алмаса bununki bunda илғар техниканың еш nesreti kar kemit kallıkı. Yani bir yerde mücahidlerinki şeytulaş nispetidir, нисбітінің bu biz o'ylaganday qan bo'lsa bizning yuqori, askarning ulash nisbati oz bo'pti ondaq emas dal aksi bu har qanday sababni qilib bizga shunda suiqasd qilgan bo'lsimi yana bizningki sheytlash nisbatimizningki tuvan bo'lganligi buningki ulash nisbatining bir mujohid sheytvoz taqriban o'n yigirma ulutuvlabaqtincha yani shuni his qildim inshaalloh aziz radioanglg'uchi qarindoshlar diqqatinglar tarixiy maqolada bo'lsin أغيب وذو اللطائف لا يغيب أغيب أغيب وذو اللطائف Turkiy millatlar va ularning jug'rofiylik taqsimoti. Abduri Abdullah. Turk so'zining kelib chiqish tarixi va so'z ma'nosi. turklarning кадими маканы булган Алтай тегыда бурындан тартып яшәп килеп аткан бер төркем түрк кабиләләре бар иде. Булар монҗуларның аҗдады булган жүнҗанлар 202 елы курган Шәрехтә Кыдырхан таглардан гариптә таки Каспий диңгезегәчә хөкем сүргән Жужан халыгыга буйсынып яшәйтте. Бу түрк кабиләләре 552 елы Жужан халыгын агдырып дәүләт курды ва o'zlarini Көк Түрк дип аташты. mana shuningdan boshlab tili va zimini bir biriga yaqin bo'lgan noiti ko'pligan qabila urug'lar turk deb atalishga boshladi bunda qatilish toki hozirgacha davomlashib kelmoqda ba'zi olimlar ko'k turk degan bu so'zni qadimgi turk tilidagi ko'k ya'ni osmon va turk ya'ni uyga ishlatiladigan turk degan ikki so'zdan tuzilgan vaqtning o'tishi bilan o'zgarib ketgan umumiy ma'nisi osmonning turuki deganlik bo'ladi deb qaraydi yana eskartib qo'ydigan bir nuqta shuki turk xalqlarining tilida oddiy xalq o'zini men qora turk men turk odam deish orqali o'zining bilimsizligini ifodalaydigan odat bor tarixga qaraydigan bo'lsak islomdan burun turklar tuvan tabaqadagi xalqlarni qora turk deb atashgan bo'lsa islom diniga kirgandan keyin arab va fors xalqlarining vositasi bilan dinni qabul qilgan turk xalqlari o'zining diniy sohada bilimsizligini ifodalash uchun men turk degan so'zni ishlatgan muayyan tarixiy sharoitda kelib chiqqan bu so'z odatlari vaqtning o'tishi bilan asta-asta muqimlashib ketgan. Hozirgi vaqtdagi turklar yashayotgan zaminlar. Birinchi, Sharqiy Turkiston. Bu zamin hozir Xitoylarning qulligida bo'lib, Шинжаң, ya'ni yangi chegarani markaz qilgan holda Чинхай, ya'ni ko'knur gansu ya'ni Кәңсу катарлык o'lkalarga taqsim qilib o'tilgan ikkinchi g'arbiy turkiston bu zamin hozir mustaqil g'arbcha tuvandagi 5 jumhuriyatni o'z ichiga oladi ular qozog'iston qirg'iziston tojikiston o'zbekiston va turkmanistondir uchinchi shimoliy turkiston bu zamin hozir rossiyaning qullig'idagi yarim mustaqil g'arbcha tuzumdagi 10 avtonom jumhuriyatni o'z ichiga oladi ular yaqutiston oltay hakasiya tuva tatariston boshqirdiston chuvashiya dog'iston Qarachay Chirkis, Kabardin Bulg'ar qatorliqlar. 4. Janubiy Turkiston. Bu zaminda hozir bir davlat, ikki rayon bor. Ular mustaqil g'arbchi tuzumdagi Ozarbayjon Jumhuriyati, radikal shiyalar qo'lidagi Eron Turkistoni va Afg'oniston tavallikidagi Turkiston rayonidan iborat. 5. Osmaniya turklari. Ular g'arbchi tuzumdagi ikki mustaqil jumhuriyatni g'arbchi tuzumdagi bir avtonomiya jumhuriyatni va g'arbchi tuzumdagi bir avtonom oblastni o'z ichiga oladi ular turkiya jumhuriyati va qibris jumhuriyati ukraina qulidagi yarim mustaqil qirim avtonom jumhuriyati moldoviya qulidagi gagauz ya'ni ko'k o'g'iz avtonom oblastidan iborat nupusi bir qadar ko'p bo'lgan turkiy xalqlar turkiy xalqlar 35 millatni o'z ichiga oladigan bo'lib ulardan mashhurlari tuvandikcha birinchi uyg'urlar islom diniga e'tiqod qiladi 1998 yildagi sonliq ma'lumotga asoslanganda ularning umumiy nufuzi taxminan 33 million 708 ming 800 dir. Ikkinchi, Turkiya turklari islom diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan 58 million 739 ming 750 deb e'lon qilingan. Amaliyotda Turkiya turklarining umumiy nufuzi xilli ko'p bo'lib, Yevropa ittifoqiga kirishdan iborat xalqaro siyosat sababli turkiya jumhuriyati o'z nufusini oz e'lon qilgan deb qaraladi uchinchi azarbayjonlar zo'r ko'pchiligi shiya mazhabiga e'tiqod qiladi umumiy nupuzi taxminan 25 million deb e'lon qilingan to'rtinchi o'zbeklar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nupuzi taxminan 21 million 900 ming deb e'lon qilingan beshinchi tatarlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 19 million 614 ming 40 deb e'lon qilingan amaliyotda rossiya nufuzining taxminan 30 dan ko'pragini metis tatarlar tashkil qiladi turkiyaga ko'chib borgan tatarlarning zo'r ko'pchiligi turklashib ketgan 6 qozoqlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 9 million 895 ming 479 deb e'lon qilingan 7 turkmanlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan yetti million besh yuz qirq bir ming ikki yuz deb e'lon qilingan sakkizinchi boshqirtlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan besh million deb e'lon qilingan to'qqizinchi chuvashlar xristian diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan uch million sakkiz yuz ming deb e'lon qilingan o'ninchi qirg'izlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 2 million 686 ming 500 deb e'lon qilingan. 11. Yaqutlar zo'r ko'pchiligi Budda diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi 1 million 500 ming deb e'lon qilingan. 12. Seriq Uyg'urlar Lama diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan 1 million 500 ming deb e'lon qilingan. 13. Altaylar, Hakaslar, Tuvalar zo'r ko'pchiligi Budda diniga e'tiqod qiladi. umumiy nufuzi taxminan 1 million deb e'lon qilingan. 14 to'rtinchi Qumuqlar islom diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan 680 ming deb e'lon qilingan. 15 beshinchi Salolar islom diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan yuz ming deb e'lon qilingan. 16 oltinchi qoraqalpoqlar islom diniga e'tiqod qiladi. Umumiy nufuzi taxminan yuz ming deb e'lon qilingan. 17 yettinchi No'g'aylar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 350 ming deb e'lon qilingan 18 gagauzlar xristian diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 350 ming deb e'lon qilingan 19 qarachoylar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 350 ming deb e'lon qilingan 20 bulg'arlar islom diniga e'tiqod qiladi umumiy nufuzi taxminan 150 ming deb e'lon qilingan هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرد هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراعي حمايتي وتولى نصري Aziz radio anglagıç qarindoshlar, diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning izzati, g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli, ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi. xitoyning sharqi va o'rtasidagi o'lkalar qattiq tumanliq bulutning ostida qoldi xabarlardan ma'lum bo'lishicha xitoyning o'rta va sharqi o'lkalarini qattiq tumanliq bulut qoplab ketgan hamda 3 kundan 5 kungacha davomlashgan. Xitoyning Shanxay qatorliq shaharlari havo bulg'unishining ta'siriga uchrab bir qancha kungacha eng yuqori darajalik havosi bulg'angan rayon qatoriga o'tgan. Xitoylarning muhitga qarshi qattiq qalaqlıqqa sababli bozg'unchilikqa uchirgan havo o'zgarishidagi tumanliq bulutlarning uda bir qancha kun Xitoy o'lkalarini qapsab turishi Xitoylarni qattiq andishiga solmoqda. Yaman davlat mudofaa ministrligi hujumga uchrab, 52 murtad o'lgan. Yamanning poytaxti Sana'a shahridagi davlat mudofaa ministrligi mujohidlarning fidoyilik hujumga uchragan bo'lib 52 murtad o'lib 162 yaralangan. Buning ichida Yaman murtad hukumat prezidentining bir tuqqunimi bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, mujohidlarimiz oldi bilan bir fidoyilik mashinasi bilan mazkur rayonga hujum qilib, Allohning izni bilan sidqiy qo'rotamni buzayotgan. Arqadan yana bir fidoyi qarindoshimiz fidoyilik mashinasi bilan buzilgan joyda ministerlik bosib kirib, mashinani portlatgan. Ikkinchi qatimliq portlashdan keyin yana nurg'un qurollik mujohidlar ministerlikning ishxona rayoniga besib kirib, xavfsizlik qismining murtar askarlari bilan yetishib, bu shayton askarlariga zo'r talab yetkazgan. Voqeadan keyin Al-Qoida mujohidlari bayonot e'lon qilib, bu jihodiy amaliyotga mas'ul bo'lganligini jakarlagan. Yamanning bu davlat mudofaa ministrligiga uchquchsiz aeroplan kontrol qilish ishxonasi va amerikalik mutaxassislar joylashgan ekan. Allohu akbar. Bu biz musulmonlarga kelgan bir cho'ng g'alaba. Rabbimiz Alloh bu fidoyilarimizni oliy firdavs jannatlarida qilsin. Amin. Xitoy siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari Joyunkan qo'lga olindi. Xitoy siyosiy byurosidagi 9 azaning biri bo'lgan Joyunkan va uning yaqin tuqqanlari qo'lga olindi. Joyankovning qo'lga elinish sababi haqidagi xabarlarda Xitoy hukumatining navbatda vazifa o'tayotgan raisi Shi Jinpingni qasdlashga urinish va og'ir darajadagi poraxo'rlik jinoyati bilan ayblanib, Xitoy Markaziy byurosidagi 7 doimiy hay'atning qo'shilishi bilan rasmiy qo'lga elishga tasdiqlanganligi ilgari surilgan. Mazlum Sharqi Turkiston musulmonlarga to'xtovsiz suiqasd qilayotgan bu chirik zolim hokimiyat ich-ichidan chirib halok bo'lg'isi inshaalloh. Atalmish planlar to'g'ri siyosati vatan va sharq turkistonda zo'r kuch bilan yo'l qo'yilmoqda xitoyning boshqa joylarda planliq to'g'ri siyosatini tangshash bir balliq bo'lish tuzumini amaldan qoldirish fikri ulg'aygan mazgilda vatan va sharq turkistonda atalmish planliq to'g'ri siyosatining yanama kuchaytib yo'l qo'yilganligi ma'lum bo'ldi Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy hukumatı atalmış planlıq to'g'it xizmatini kengaytirib olib berish uchun yana 3 milliard yuan ajratgan hamda o'zlarining chekdan oshgan bu xil qirg'inchilik siyosatini sharqi turkiston xalqiga bo'lgan yordam qilib ko'rsatishga uringan qaysar sharqi turkiston musulmonlari qonxo'r xitoylarning musulmonlarni qirib tugutishdan iborat bo'lgan bu chekdan oshgan iflos qilmishiga hargiz bosh egmaydi inshaalloh rabbimiz Alloh bu qonxo'rlarning halokatini tezlik bersin amin Xitoyda bir ko'mir kenida portlash vaqasi yuz berdi. Xitoyning Jiangxi shahridagi bir ko'mir kenida portlash vaqasi yuz berib, 6 Xitoy o'lgan va 3 Xitoy yaralangan. Xitoyda 2012-yilda yuz bergan kan portlash vaqasida 1300 dan ortiq Xitoy o'lgan edi. Kerkük Pexaterlik İdarisi hücumga uchradi. Iroqning Kerkük shahrida mujohidlar davlat pexaterlik idorasiga hujum qildi. Mujohidlar bilan murtad askarlar orasidagi to'qinish 5,5 soat davomlashdi. Ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, to'qinishda 6 murtad askar o'lgan va nurg'unlari yaralangan. Rabbimiz Allah kafirlarga üzlüksiz qaqşatquch zarb berayotgan bu qarindoshlarimizning amallarini qabul qilsin. Amin. Afg'onistonda Amerika salibi askarlari hujumga uchirdi. Afg'onistonning janubiga joylashgan Qandahar shahrida Amerikalik askarlar o'ltirgan avtomobil hujumga uchirgan bo'lib, hujumda 4 nafar Amerika askari yaralangan. Shayton qo'shinlari bo'lmoq Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga tajovuz qilib kirgan 12 yildan buyon Afg'oniston ularning qabristonligi bo'lib kelmoqda. Rabbimiz Allah bu tajovuzchilarning halokatini teziltib bersin. Amin. Pakistan'da NATOning yakılığı to'shiydigan mashinalari mujohidlarning hujumiga uçurdu. Pokistonda Şimali Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATOning yakılığı toş mashinalari Pakistan'ın Balochiston o'lkasining Bolan rayonida Afg'onistondagi Amerika va NATO qismlarini yiqilg'i bilan ta'minlaydigan ikki nefit toşuş mashinasi mujohidlar tarafidan köyleri o'tildi. rayondagi amalni saqlash kuchlari mujohidlarning o'q chiqarganligini shofirlarning yollanganligini o't ketgan mashinalarning ishlashkil bo'lmaydigan holga kelib qolganligini bildirgan xitoyning atalmish tinchlik saqlash qismi maliga yo'lga chiqdi xitoy hukumati tunji turkumda atalmish tinchlik saqlash qismi tashkillab maliga yo'lga solgan malida mujohidlarimizning g'alba xabarlari anglish bilanla butun dunyo kofirlari tipirlab ketgan edi o'zining islom ummatining dushmani ekanligini yana bir qatam oshkorlagan bu xitoy kofirlari molida mujohid qarindoshlarimiz tarafidan qattiq talofatga uchirg'isi inshaalloh bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishguncha robbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz işlerimizin ölümlü davamlaşışı üçün salih duadı bulgaysizler. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her bir seferde notlar kökleydi tamçı sakini. Mağidu izdilip Resul izidin. Bu cihat karvini uzak menzili. Sabırdır lazimi her bir seferde. Notlar kökleydi tamçı sakini. Gel dostum kıdılgın izzet şekli gel Müstekim şart bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Gel dostum kıdılgın izzet şekli gel Müstekim şart bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Mujahideen.